Cirks Latvijā autore Māra Pāvula īsa vēsture. Pirmās cirka viesizrādes Latvijas teritorijā notika 19. gadsimta sākumā. Ap 1864. gadu iepritim Vērmanas dārzam tika uzcelta pagaidu koka cirka ēka viesizrāžu uzņemšanai vasaras sezonā, kad Rīgā viesojās cirka mākslinieks Karls Rapo no Austrongārijas, kurzemes hercogistē dzimušais akrobāts un jātnieks Kristofs Debachs ar trupu cirkus gimnastikus un citi. Ap 18 1878. gadu Rīgā no Prūsijas ieradās uzņēmējs, cirka mākslinieks un zirgu dresētājs Alberts Salamonskis, kurš vēlējās Rīgā būvēt cirka ēku. Salamonskis uzcēla stacionāru ziemas cirku Maskavā 1880. gadā un arī Odesā 1888. gadā. Rīgā Salamonska cirks tika celts pēc latviešu arhitekta Jāņa Baumaņa projekta un pabeigts 1888. gadā. Sākotnēji bija paredzēts celt tāda paša tipa ēku kā Odesa un Maskavā, bet būvniecība aizkavējās astoņus gadus. Šajā laikā tehnoloģijas attīstījās un Jānis Baumanis uzprojektēja vienkārši drošāku, bet funkcionālāku ēku Rīgas centrā. Pirms tagadējās Rīgas cirka ēkas celtniecības pabeigšanas 1888. gadā tā blakus tika uzcelta pagaidu ēka Rijai no tagadējās Alfrēda Kalniņielas. Jaunus celtajā cirkā ēkā varēs satilpt līdz 1700 skatītāju, un tieši tā bija pirmā masu atpūtai paredzētā celtne Rīgā. Tāpēc to mēdz izmantot arī citiem izklaides žanriem, koru koncertiem, kino rādīšanai un sabiedriskām sapulcēm. Līdz ar stacionāra cirka uzcelšanu parādījās pirmie vietējā cirka profesionāļi - cīkstoņi, faķīri, riteņbraucēji, zvēru dresētāji. 19. gadsimta beigās tagad tagadējās Latvijas teritorijā sāka nostiprināties cirka tradīcijas. Pirmās Latvijas republikas laikā Rīgas cirka priekšnesamos latviešu mākslinieku uzstājās maz. Zināmākie bija klaunu dueti Ripsis un Pipsis, īstajos vārdos Andrejs Upenieks un Indriķis Straupe un cīkstonis Jānis Leskinovičs. Vietējie mākslinieki, kam neizdevās uzstāties Rīgas cirkā, ceļoja pa Latviju un vasarās uzstājās tirgus laukumos uzslietās teltīs, nevienmēr apaļās, ko mēdz dēvēt arī par balagāniem. Zināmākie balagāni Balagāna īpašnieki bija Jēkabs Balodis, Ādolfs Āzis, Žanis Šulcs, Kārlis Petersons un Jānis Roškalns. Sākoties otrajam pasaules karam, kad Latviju okupēja Padomju Socialistisko Republiku Savienības armija, Salamonska cirks tika nacionalizēts. No 1944. gada līdz 1990. gadam cirka mākslinieku darbību, līdzīgi kā citos PSRS cirkos, vadīja PSRS kultūras ministrijas cirku pārvalde. Programmā tika iekļauti gan vietējo mākslinieku, gan arī padomju socialistisko republiku viesmākslinieku priekšnesumi. Vietējie mākslinieki un trupa devās viesizrādēs pa PSRS. Darbību sāka arī vairākas cirka studijas, piemēram, Jaunība 1981. gadā. Pašreizējās attīstības raksturojums. Latvijas teritorijā cirks kā izklaides žanrs parādījās aptuveni 19. gadsimtā. Tradicionālais cirks ar dzīvniekiem ilgstoši bija vienīgais cirka žanrs Latvijā. Saglabājot PSRS iedibinātās tradīcijas, cirks vienmēr saņēmis valsts atbalstu. Kopš neatkarības atgūšanas Rīgas cirks darbojās kā valsts uzņēmums un kopš 2014. gada reģistrēts kā valsts SIA Latvijas Republikas kultūras ministrijas ministrijas pakļautībā. Tradicionālais cirks kopš 2013. gada aizvien vairāk saskāries ar grūtībām. Sabiedrības spiediena rezultātā Latvijas Republikas zemkopības ministrija 2016. gadā sāka virzīt likumprojektu par savvaļas dzīvnieku izmantošanas aizliegumu cirkā no 2018. gada. Rīgas cirka ēkas bīstamā stāvokļa dēļ 2016. gada februārī tika pieņemts lēmums pārtraukt Rīgas cirka kā publiskas ēkas ēkas eksploatāciju. Līdz 2016. gada decembrim Rīgas cirks turpināja darbību ārpus telpām dažādos kultūras namos visā Latvijā. Kopš 20. gadsimta 70. gadiem Francijā, vēlāk Eiropā un arī citos kontinentos attīstījās jauns cirka žanrs, ko sākotnēji dēvēja par jauno cirku, vēlāk par laikmetīgo vai mūsdienu cirku. Laikmetīgajā cirkā netiek izmantoti dzīvnieki un mākslinieckās izrādes tiek veidotas ar bēstījumu. Atšķirībā no tradicionālā cirka, kur visbiežāk prasmes tiek iegūtas jau bērnībā, tās pārņemot no vecākiem cirka māksliniekiem, laikmetīgā cirka mākslinieki savu arodu apgūst cirka augstskolās visā pasaulē. Līdz ar jauno žānru attīstību cirks ieguva atzinību ne tikai kā izklaides, bet arī kā skatuves mākslinieks mākslas žanrs visā pasaulē. Latvijā pirmās laikmetīgā cirka izrādes viesojās 20. gadsimta 90. gadu vidū un pamazām ieguva aizvien lielāku publikas atzinību. Tomēr žanra nepazīstamības un profesionālās izglītības nepieejamības dēļ Latvijā vietējie mākslinieki šajā virzienā strādā ļoti maz. 2016. gada decembrī kultūras ministrija atzina par svarīgu Latvijā turpināt un attīstīt cirka mākslu, un ka Rīgas cirka turpmākai darbībai nepieciešamas pārmaiņas. Tam jākļūst par daudzfunkcionālu un laikmetīgu cirka mākslu, mūzikas, dejas un citu starpdisciplināru pasākumu norises vietu, jātīsta cirka mākslas izglītība un rezidenču programmas. Tika paziņots arī par Rīgas cirka vēsturiskās ēkas, Merķeļa ielāču 4. Renovācijas nepieciešamība un vajadzība veidot tādu cirka mākslas darbības modeli, lai veicot ēkas renovācijas darbus pēc iespējas efektīvāk tiktu izmantots nama potenciāls cirka mākslas un citu skatuves mākslu jomās. Kultūras ministrijas paziņojums uzskatāms kā priekšvēstnesis jaunam laikmetam Latvijas cirka mākslā un būtu uzskatāms kā kultūras ministrijas atbalsts mūsdienīgai cirka attīstībai cirka institūcijas. Latvijā lielākā cirka institūcija ir valsts sijā Rīgas cirks, kura ēka kopš 2003. gada iekļauta valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā. Vienlaikus darbojas vairāki komerc uzņēmumi, kas piedāvā tradicionālā cirka izrādes, piemēram, Sijā Mumīšovs, ceļojošais cirks Alē, Latvijā dibinātā cirka mākslinieku asociācija 2005. gadā apvienot 65 cirka māksliniekus Latvijā, ASV, Zviedrijā un Lietuvā. Asociācija organizē profesionāļu meistarklases cirka mākslinieku izglītošanai un pieredzes apmaiņai, kā arī ar valsts kultūra kapitāla fonda atbalstu rīko dažādus starptautiskos bērnu un jaunatnes cirka festivālus. Kopš 2007. gada Latvijā dzīvojošie un aktīvi manēžā strādājošie asociācijas bija biedri, veicot daļēju līdzmaksājumu, tiek apdrošināti pret nelaimes gadījumiem. Laikmatīgo cirku kopš 2013. gada Latvijā attīsta festivāls Re Rīga, kā arī kopš 2014. gada Baltijas laikmatīgā cirka digitālā platforma Next Door Cirkus. Lielu ieguldījumu laikmetīgā cirka attīstībā devis arī Latvijas jaunā teātra institūts, uzaicinot ārvalstu laikmetīgā cirka trupas uz Latviju un rīkojot meistarklases skatuves mākslas profesionāļiem. Mūsdienās Latvijā darbojas vairākas cirka studijas jeb pulciņi. Līdz ar Rīgas cirka ēkas slēgšanu apturēta arī Rīgas cirka studijas darbība. Bērni un jaunieši apgūst cirka prasmes VF kultūras pils studijā jaunība, Salas pils kultūras centra elektriķis studijā Arlekīns no 2002. gada un Daugopils kultūras pils cirka studijā jaunība kopš 1987. gada. Liepājā past pastāv cirka studija bez temata no 2002. gada, kas par dažādu projektu līdzekļiem Latvijā cenšas iedzīvināt jaunā cirka tradīciju - cirks bez dzīvniekiem, izklēdējošas izrādes bez atsevišķiem numuriem. Trupa bez temata No 2002. līdz 2012. gadam organizēja cirka nodarbības un ir vienīgā organizācija, kas līdz šim Latvijā nodarbojusies ar sociālo cirku. 2015. un 2016. gadā organizējot nodarbības jauniešiem ar attīstības traucējumiem. Periodiska cirka pulciņš eksistē arī Valkas kultūras namā ievērojami cirka mākslinieki. Par mākslinieku sniegumu liecina dalība dažādos festivālos. Cirka mākslinieku profesija ir saistīta ar ceļošanu, un mākslinieki bieži vien pieņem pseidonīmus, tāpēc visus māksliniekus nav iespējams apzināt. Vairāki Latvijā strādājoši cirka mākslinieki regulāri piedalās dažāda mēroga festivālos pasaulē, piemēram, gaisa vingrotāju un ekvilibriste Daiga Vilciņa, akrobātu un ekvilibriste Tatjana Šaiko, žonglieri Dmitrijs Bubins un Kristaps Pavlovs, cirka studijas Arlekīns vadītāji un klauni Mihāls Basmanovs un Marija Pšenova, ilgadējie burvju mākslinieki Valentīna Volkova un Leonīks Fedotovs. Vairāki cirka mākslinieki ar panākumiem strādā ārzemēs, piemēram, skrituļslidotāja akrobāte Diana Nikuļīčeva, baložu drasētājs Andrejs Fjodorovs. Cirka mākslinieku asociācija 2015. gadā iedibināja tradīciju pasniegt balvu mūža ieguldījums cirka mākslā. Balvu 2015. gadā saņēma baložu dresētāja un pedagoģe Aija Balode, bet 2016. gadā klauns un pedagogs Aleksandrs Slaugotnis. Viena no ievērojamākajām personām neatkarīgajā Latvijā tradicionālā cirka saglabāšanā ir ilgadējā Rīgas cirka direktore Lolita Lipīnska, kura bijusi arī vairāku starptautisko cirka festivālu projektu autore un režisore. Cirka festivāli Tradicionālā cirka festivālos piedalās tradicionālā cirka mākslinieki no visas pasaules, kuru priekšnesumus izvērtē žūrija, nosakot festivāla uzvarētājus. Latvijā ievērojamākais profesionālais tradicionālā cirka festivāls ir Zelta Kārlis, ko ik gadu no 2011. līdz 2016. gadam rīkoja Rīgas cirks. Tiek organizēta arī jaunatnes cirka festivāli, kuros piedalās grupas no dažādām cirka skolām un jaunatnes cirka trupām. Latvijā notikuši vairāki starptautiski jaunatnes cirka festivāli - Manēžas zvaigznes 2010 un kopš 2008. gada festivāls Brīnumu pilna pasaule Rīgā, kopš 2006. gada starptautiskais jaunatnes cirka festivāls Paradalle Daugaupelī, un mūsdienās Latvijā ir viens laikmetīgā cirka festivāls - Re Rīga, kas ar dažādiem nosaukumiem notiek kopš 2013. gada. Laikmetīgā cirka festivāls tiek veidots līdzīgi teātra vai mūzikas festivāliem. Katru vakaru dažādās pilsētas vietās, gan iekštelpās, gan pilsētvidē tiek izrādītas izrādes, ko sagatavojušas viesmākslinieku trupas. Katra izrāde ir atsevišķs priekšnesums parasti no 50 minūtēm līdz pusotrai stundai. Festivālā mākslinieki netiek salīdzināti vai vērtēti. Festivāls ir mākslas piedzīvojums skatītājiem. Festivāla Re Rīga laikā piedāvātas arī viesmākslinieku meistarklases vietējiem skatuves mākslas studentiem un profesionāļiem, tādējādi popularizējot laikmetīgo cirku. Festivālu kontekstā nozīmīgs ir arī Latvijas jaunā teātra institūta rīkotais teātra festivāls Homo Novus, kas ilgi pirms laikmetīgā cirka festivāla izveidas iekļāva laikmetīgā cirka izrādes savā festivāla programmā. Arvien vairāk dažādi citi starpdisciplināri festivāli, piemēram, Piena svētki, Sansusī, Pozitīvus, savās programmās iekļauj laikmetīgā cirka izrādes. Latvijas Nacionālās encyklopēdijas tekstu ierunāja Latvijas Rādio 3 klasika programmu vadītāja Signe Lagzdiņa.